nah, struktur daripada la ilaha illallah dan kita juga telah terangkan bahaya bahaya daripada syirik juga faedah daripada tauhid. Faedah daripada tauhid sudah kita terangkan. Siapa yang dapat jawab dulu sebelum dibuka jadi pemanasannya? Faedah itu tauhid. Ada tiga. Syekh Jamal Jainu menyebutkan dalam kitabnya, dalam kitab tauhidnya. Ya. Yang belum punya istri lah jawab nih. <laughs> yang belum punya istri boleh jawab nih. Yang sudah punya istri jangan jawab. Apa dapat jawab? Apa faedah daripada tauhid? Guna kita belajar tauhid itu apa yang paling besar? Ada jawab? Mungkin akhwat dapat jawabnya. Atau kebalikannya, kalau kita tidak tahu faedahnya, bahaya daripada syirik. Ha, menghapus amalan sahih karena itu diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa syirik itu adalah menghapus seluruh amalan Amalan yang kita kerjakan itu kalau kita melakukan perbuatan syirik layam pak, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, nah, ha, kekal di dalam neraka. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik akan kekal di neraka karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam banyak surat dan Rasulullah menerangkan dalam banyak hadis tentang bahaya-bahaya syirik ini. Salah satu yang lalu kita telah terangkan surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yusrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu wa ma'wahu wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga dan yang pantas baginya neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik. Jadi tidak ada penolongnya. Dalam hadis Nabi mengatakan rahu muslim man mata yusrik billah sayan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dia sedang berbuat syirik kepada Allah, dia pasti masuk neraka. Jadi itu bahayanya. Kebalikan daripada itu, faedah yang faedah daripada mempelajari tauhid yang pertama adalah al abnu fil akhirah min azabil mu'bid selamat di akhirat daripada azab kekal dan neraka. Jadi orang yang belajar tauhid dia tidak akan kekal di dalam neraka walaupun banyak kemaksiatannya. Yang kedua adalah wal hidayatu fid dunya, mendapat hidayah di dunia. Dikatakan orang mendapat hidayah itu bukan saja dia masuk Islam. Karena hidayah ila Islam atau hidayah ila tariq, hidayah dia masuk Islam itu sudah, sudah hidayah. Tapi tidak kalah pentingnya adalah hidayah historik atau hidayah di dalam Islam. Dia orang Islam berbuat syirik mati sama dengan matinya orang kufar. Kalau orang kufar kekal neraka sama iblis sama setan juga dia kekal neraka kalau mati berbuat syirik. Jadi penting yang keberapa? Yang ke tiga Eh, Watakfirul zunub Dihapuskan dosa-dosanya Jadi para ikhwan adik-adik hari ini belajar tauhid Ini menghapuskan dosa <clears throat> Dengan kita pelajari tauhid Kita tahu itu syirik Dengan kita pelajari tauhid Kita tahu memiliki benteng Memiliki peralatan Untuk membuang segala macam kesirikan Kesirikan Karena permasalahan tauhid adalah permasalahan yang sangat penting. Sehingga Syekh Jamil Jain membuat kitab dalam bukunya Ahamiyatu Tauhid. Pentingnya mempelajari tauhid. Kenapa penting mempelajari tauhid? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk beribadah kepadanya. <clears throat> Wa arsala rasula liyad'u nas ila tauhid dan mengutus para rasulnya agar manusia liyad'un nas mengajak manusia untuk ila tauhid untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal Qur'an al-Karim <clears throat> yahtimu bi aqidah wa tauhid fi aktsari surah. Bahwa di dalam Al-Qur'an yang mulia menerangkan sangat banyak menerangkan tentang permasalahan akidah permasalahan-permasalahan tauhid di dalam banyak ayat dan suratnya. Wa yubayyinu durara syirku ala fardhu wal jamaah dan bahaya merangkan tentang bahaya-bahaya syirik terhadap pribadi dan masyarakat. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, itu kerusakannya bukan untuk dirinya saja, juga untuk masyarakatnya. Wa huwa sababu halaka fid dunya wa khuludi finnari akhirah yang menyebabkan pelakunya itu celaka di dunia, kesengsaraan di dunia dan kekal di dalam neraka. Jadi pentingnya belajar tauhid. Jadi kalau kita sayang kepada orang tua, sayang kepada orang tua dan saudara, anak dan istri, ajak mereka untuk mempelajari tauhid. <clears throat> Inna rasulajami'an bada'a da'watuhum ila tauhid alladhi amrahum Allah bitablighihi linnas karena seluruh para rasul seluruh para rasul memulai dakwah mereka mengajak manusia bitablighi linnas mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah seluruh nabi mula-mula dakwah mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah bukan mengajak manusia untuk yang lainnya. Untuk apa namanya? merebut daulah, daulah Islamiah yang penting misalnya. Kalau enggak ada daulah kita bagaimana mengamalkan Islam? Ha. Ini adalah subhat. Karena yang merusak Islam itu dua, satu subhat, satu sahwat. Ini subhat. Bagaimana kita menegakkan Islam? Kita masih dikuasai orang kafir bahwa daulah itu tidak diperintahkan, tidak ada satu ayat dan hadis pun memerintahkan seperti itu bahwa mula-mula dakwah Nabi itu adalah membuat daulah. Bagaimana ditegakkan daulah kalau jika orang tidak kenal dengan Allah? Tidak kenal bagaimana beribadah kepada Allah. Maka di sini Allah menandaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuh ilahi anna annahu la ilaha illa anta fa'budun maka tidaklah wa ma arsalna kami setelah mengutus dari sebelum engkau para rasul juga nuh yang mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah mentauhidkan Allah untuk menyembah Allah subhanahu wa taala ini dibuktikan oleh kerja Rasulullah Baqiyah salah satu asara ammah di Makkah dia tinggal menetap di kota Mekah selama 13 tahun. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhid. Tauhidullah wa du'ahu wahdahu duna siwah. Dia ajak kaumnya, dia seru kaumnya, dia dakwakan kaumnya, dia ajarkan kaumnya ila tauhid. Untuk mengajak manusia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengajak manusia agar bermohon kepada Allah semata, tidak meminta kepada yang lain. sehingga dia dimusuhi kaumnya. Ini mula-mula dakwah. Bukan mengajak untuk demon kepada penguasa pada waktu itu. Demon. Kumpulkan kaumnya, demon kita. Itu Abu Jahal kurang hajar itu. Di demon dulu. <laughs> Enggak. Tidak ada. Atau kita musah makan lah. Demonnya enggak makan. Demon enggak makan ini ada pendirinya ini. Kalau kita tahu sejarahnya Usama bin Zaid, Usama ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini karena dia beriman, belajar kepada Rasul, ber- mentauhidkan Allah, apa kata orang tuanya? Kalau kau masih belajar kepada Muhammad, saya ini mamakmu tinggal satu-satunya tidak akan makan selama-lamanya. Coba kita buka seluruh kitab sejarah. Itu enggak ada ikhtilaf ulama masalah sejarah ini. Apa katanya? Saya tidak akan makan-makan kalau kau masih beriman kepada Muhammad. Dibuktikan satu hari enggak makan, dua hari enggak makan, tiga hari enggak makan, sampai lemas orang tuanya enggak bisa apa-apa. Apa kata saat kepada mamaknya? Ya ibu, kalau ibu memiliki nyawa seratus, keluar satu persatu sampai yang ke sembilan puluh sembilan, Sa'ad bin Abi Waqas tidak keluar dengan ajaran yang dibawa Muhammad. Coba. Jadi masalahnya demonstrasi unjuk makan ini adalah pendirinya nih. <laughs> Mamaknya saat bin Abi Waqas yang kupar itu. Nah, itu dia. Ada juga pengikut-pengikutnya rupanya hari ini. <laughs> Emang itulah dia aneh tapi nyata. Nah, masih ada pendirinya. Kenapa itu kejadian? Karena jahil terhadap tauhid. Tidak belajar tauhid. <clears throat> Jadi Rasulullah di kota Mekah 13 tahun mengajar tauhid itu tiap hari. Tiap hari 13 tahun. Jadilah seperti Bilal, Abu Bakar, Utsman, orang-orang yang kuat pendiriannya tentang Islam. Dikasih pemimpin Umar, Abu Bakar, coba kita lihat bagaimana pemimpin orang yang bertauhid. Kita enggak diajari tauhid enggak pernah belajar tauhid, enggak pernah mendengar tauhid. Dikasih amanah, enggak usahakan jadi pimpin masyarakat, jadi najir masjid aja dah susah. Ini. Kalau enggak bertauhid, maka tauhid dasar. Wa huwa ha? Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhid. Tauhidullah dia ajak tidak ada pelajaran yang lain kecuali mengajak manusia bagaimana tata cara manusia menyembah Allah itulah diajarkan. Ini diajarkan bagaimana menyembah Allah. Bagaimana firman Allah dalam surat Jin ayat 20? Qul innama ud'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Coba ini lihat ayat. Katakanlah sesungguhnya ad'u aku diperintah Rabbku. Ad'u rabbi wala usyriku bihi ada untuk mengajak kamu menyembah Allah, jangan kamu berbuat serikat dengannya. Itu dakwah yang pertama. Jadi bukan yang lain. Kalau bisa kekuasaan itu dipergunakan menegakkan syariat, kenapa ketika dia diajak, diturunkan tawaran, Ya Muhammad, kalau kau ingin jadi raja, kami angkat kau jadi raja. Kami akan tunduk segala perintahmu. Kami akan patuh terhadap segala laranganmu. Kalau kamu perlu wanita, kami kumpulkan anak dan istri kami. Ambil berapa yang kau ingini. Kurang lagi perlu harta kami kumpulkan harta kekayaan kami. Ambil berapa yang kau sukai. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Jangan kau kembangkan dakwahmu di sini. Jadi dakwah. Dakwah inilah semangat. Dakwah inilah api. Yang ingin dipadamkan orang-orang kufar. Jadi kalau kita masih bisa berdakwah. Bebas yang berdakwah menyampaikan kalimat tauhid. Sudah bagus lah ini. Sudah bagus sekali. Sudah bagus sekali. nggak usah didemon-demon nah, karena kalau tauhid kita yang rusak rusuh tauhid kita yang apa yang dirusak orang nggak pernah kita demon misalnya banyaknya dukun masuk televisi banyaknya dukun masuk koran dipromosi promosi promosi itu demon bagus lah itu tuntut kantor DPR itu jangan dikasih izin dukun ini ujung di, dukunnya dari kasih izin diganti namanya nggak dukun lagi paranormal. <laughs> itu dia yang dapat izin itu. Nanti lagi Udi payah diganti lagi orang pintar. Orang pintar pula katanya. <laughs> Nih, aneh. Itu namanya tazinul batil bi suratul ha. Menutupi kebatilan dengan bentuk kebenaran. <coughs> Wa yurabbi rasul juga rasul mengajarkan atabauhu ala tauhid min sigar mengajarkan tauhid agar mengikuti tauhid dari anak-anak yang kecil. Fayaqulu li ibni ammihi Abdullah ibnu Ab Abbas sebagaimana dia kajarkan kepada anak pamannya ibnu Abbas. Anak kecil itu diajarkan dari sejak kecil ditanamkanlah tauhid yang benar. Apa katanya kepada ibnu Abbas? Ija sa'alta fas'alillah ya ibnu Abbas wa ija sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta ya Ibnu Abbas mintalah kepada Allah, jika kamu minta tolong minta tolonglah kepada Allah. Ditanamkan tentang pemahaman tauhid kepada anak-anak sejak kecil. Nah, ha, jadi bukan bukan harus sudah apa dari kecil diajarkan. Itu kalimat yang didengar oleh anak-anak. Wahaja tauhid hakikatu dinul Islam alladhi yubniya alaihi walladhi la yuqballahu Allah min ahadin siwa dan tauhid ini adalah hakikat dinul Islam. Hakikatnya adalah apa? Tauhid yang dibangun Islam di atasnya. Jadi bawah pondasi dasarnya itu adalah tauhid. Walladina la yukballah min ahadin siwa yang Allah tidak pernah menerima dari seorang pun yang tidak didasari dengan tauhid. Jadi amal ibadah yang tidak didasari dengan tauhid tidak diterima di buku ini Kejamil Jainu juga mengatakan sar surtu syaratnya amal diterima oleh Allah ada empat di sini. Salah satu di antaranya adalah al imanu billah wa tauhid. Beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Kenapa Syekh Jamil Jainu mengatakan al imanu billah wa tauhid? Karena ada orang sekarang ini sudah beriman kepada Allah tapi juga berbuat syirik. Orang sudah Islam tapi dia berbuat syirik. Orang Islam berbuat sirik, minta di kuburan. Kuburan keramat, kuburan syekh, kuburan wali, minta ini dan itu dan lain sebagainya. Mau pintar dia bukan belajar, datangi dukun. Aku mau ujian nih. Pak, tolonglah Pak buat kepin, beri aku ke jenisan. Nah, ini minta ke dukun. Enggak pernah belajar dia. Nah, ini dia. Ini syirik, perbuatan-perbuatan yang seperti sangat banyak. Minta di kuburan, kuburan wali makan-makan di kuburan dan lain sebagainya karena apa tidak diajarkan sejak kecilnya dengan tauhid <clears throat> karena tauhid adalah dinul Islam mau Islam mau tauhid mau tauhid mau Islam jadi Islam dengan tauhid tidak bisa dipisah-pisahkan sekarang ada orang belajar Islam belajar tauhid tapi menyimpang Karena tauhid didas, dipelajari dari ilmu yang menyimpang dari guru-guru, dari syekh-syekh yang menyimpang. Ustaz, enggak mungkinnya kalau ustaz itu menyesatkan kami, katanya pula begitu. Kata ustaz kau itu sesat saya bilang. Enggak diajarkan gini-gini gini tauhid ini. Enggak mungkinlah ustaz dia menyesatkan kami. Ya enggak mungkin dia menyesatkan kamu, tapi guru gurumu itu tersesat. Jadi kamu tersesat juga, mungkin gurumu. <clears throat> Laqad alam Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabuhu ayyabda'u da'watuhum ila tauhid. Dan Rasul juga mengingatkan memberi peringatan, memerintahkan kepada para sahabatnya agar memulai dakwah mereka ke tengah-tengah manusia untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana nasihatnya kepada Mu'ad, "Innama arsalahu ila Yaman" ketika dia mengutus Mu'ad berdakwah ke negeri Yaman. Apa katanya kepada Mu'ad dalam hadis diriwayatkan mutafakun alaih Rasul bersabda Fal awalu awwalu ma tad'uuhum ila ta ila sa'il ilaihi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahidullah Apa kata Rasul kepada Mu'ad? ya Mu'ad, mulailah awalu ma tad'uuhum mulailah seruan kamu di negeri Yaman ajarkan orang-orang di negeri zaman itu tentang syahadatu alla ilaha illallah tentang kesaksian tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah dalam riwayat yang lain ajarkan orang di negeri Yaman itu tentang kalimat tauhid coba belum pelajaran yang lain diajarkan dengarkan dulu kalimat pelajaran kalimat tauhid dulu enggak ada ini ditanya orang surtu la ilaha illallah yang membatalkan la ilaha illallah enggak ada di zaman sahabat Karena paham mereka ketika diucapkan begitu tuntutannya, tahu syaratnya, tahu di kepala mereka. Orang sekarang tidak paham karena jauh daripada Al-Qur'an, jauh daripada bahasa Arab. Jadi perlu disarah. Dulu nggak ada sarah. Sarah bulu marab, sarah hadis bukhari itu nggak ada. nggak ada. Sarah daripada la ilaha illallah nggak ada sarah. Zaman sahabat nggak ada sarah. Arba'in disarah, hadis Nabi disarah lagi. Tidak ada zaman sahabat. Mereka paham. Karena mereka paham bahasa Arab. Paham bahasa Arab. Hari ini perlu disarah. Kenapa orang sudah jauh dari bahasa Arab? Perlu diterangkan begini maksudnya, begini, begini, begini. Sudah disarah, itu pun tidak paham juga. Mana? <laughs> Aku bening aku katanya. Ingatkan kaji-kaji salaf ini. Tambah lama ngaji, tambah pening aku. Katanya. <laughs> Iyalah, kalau ngaji tambah lama tambah pening, itu ada kemajuan karena pelan-pelan penyakitnya akan sembuh. Ada reaksi. <laughs> Kalau enggak ada reaksi, tambahnya dia kurang mujarab obat itu, enggak ada reaksi. Makan obat biasa-biasa aja. Nah, jadi begitu juga salapi setannya mau keluar. <coughs> Payah ngaji ini begini, salapi ini. Ini salapi diartikan pula salah pilih. <laughs> ada juga yang mengartikan salapi ini arti salah pilih salah fikir dan lain sebagainya. Ini kita lihat. Kenapa mengaji dalam Islam, mengaji salafi, mengaji ahli sunnah diterangkan dengan jelas dalil-dalilnya. Karena setan berusaha melarang manusia mempelajari tauhid ini. Sangat berat, sangat berat, sangat keras, sangat keras. Setan itu berusaha menghalangi manusia mempelajari tauhid. Kenapa sangat keras setan menghalanginya? Karena dengan kalimat tauhid, paham dia tauhid, tahu dia tauhid, gagal setan mengajaknya menjadi temannya, jadi temannya di dalam neraka kekal. Karena orang yang rusak tauhid kekal di neraka, kekal sama iblis. Abadan. Selama-lamanya. Jadi apa yang diusahakan setan dan iblis kepada manusia ini? Jangan tahu tentang kalimat tauhid. Makanya belajar tauhid di mana-mana enggak pernah ramai itu, enggak pernah ramai. Enggak pernah lah ramai. Tapi kalau keyboard layar <laughs> tancap gendong anak ini satu dibuka gendong, satu di belakang. <laughs> Ini tutur lagi satu. Nengok itu. Semak-semak pun disangka istana itu. Ngaji tauhid begini ini lebarnya luas. Anak pasti di berapa ribu? begini yang hadir. Di mana-mana bukan di sini aja, di masjid-masjid mana pun begitu. Waktu kita buat daurah coba. Malamnya itu zikir akbar di Masjid Agung. Sepertiganya yang hadir pun yang kita buat enggak ada. Yang kita buat itu, yang kita buat di Masjid Agung siangnya, sepertiga yang zikir akbar itu tidak ada. Kenapa zikir akbar disenangi orang? Karena apa namanya? Enggak ada setannya lagi ketika zikir itu kita dengerin kayaknya enggak ada apa-apa, enggak ada keistimewaan dalam zikir itu. Dia khusyuk, <laughs> oh, katanya. Senang kali jiwaku ketika dengar zikir dia. <laughs> Dengar zikirnya, bukan dia yang berzikir. Bukan dia yang berzikir, enggak saya lihat bapak-bapak dan ibu yang hadir itu berzikir, kecuali yang berzikir di depan aja. Paginya dia berobat ke ke rumah orang yang berzikir itu, ke hotel apa namanya. Bayar 200 ribu air tegelas ini, di dalamnya ada bacaannya. 200 ribu itu tetangga saya ada anaknya datang ke rumah kemana itu pak saja? ya sirik lah saya bilang mau ku buang mamaku marah-marah gak boleh kau buang saya bilang mamak kau diajarkan saya bilang tidak didakwahi dia baru jangan dibuang itu diajarkan dia biar dia buang sendiri saya bilang nah, ini 200 ribu kalau nanti habis tuang lagi gitu. Nah, itu. Itulah yang ngajak zikir takbar itu. Kami orang datang ke sana, berobat orang ke sana. Ini air udah dizikirkan katanya. Nah, dizikirkan air ini katanya. Walau bagaimana enggak tahu lah itu. Itu karena apa kejadian seperti itu kaum muslimin? Tidak ada jalan lain. <coughs> Tidak pernah mendengarkan kalimat belajar dengan jelas tentang tauhid. Tentang tauhid yang benar. Jadi ulama mensarah dibuatnya syarat-syaratnya seperti yang telah kita terangkan yang lalu diterangkan syaratnya itu adalah gigi daripada la ilaha illallah. Jadi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu belum tentu masuk ke dalam surga kalau dia berbuat syirik. Maka yang memiliki giginya, yang mengerti paham, tahu tentang tuntutan, tentang syarat daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bisa dakhulul jannah. Bisa masuk ke dalam surga sebagaimana yang telah kita terangkan pada kajian kita yang lalu. Inna tauhid yatamassalu fi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wa la ibadatu illa ma ja'a bihi bi, biha rasul rasulullah wa shahadatu yadkhul biha al-kuffar al-islam li annaha mittahul jannah wa tadkhulu sahibuha al-jannah idalam yang kuduha bin nakdi kasirki au kalimatul kuffar Sesungguhnya tauhid itu adalah tergambar di dalam syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Tauhid itu adalah tergambar di dalam kalimat ini, dua kalimat ini. Kalau dipahami kalimat ini dengan baik, syahadat an la ilaha illallah, maka tidak akan ada syirik. Tidak akan ada syirik di negeri ini kalau ini dipahami, diajarkan dengan benar. Tauhid menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah. Tauhid menjadi mata pelajaran di kampus. Ada pelajaran tersendiri tentang tauhid. Itu tidak boleh ada, tidak boleh ditinggalkan. Pelajaran yang sangat penting tauhid. Wa anna Muhammad Rasulullah tentang dua kalimat ini dipahamkan diadakan pelajaran yang khusus sehingga orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Paham dia maknanya apa yang terkandung di dalam kalimat yang dua tersebut. Sehingga dia melahirkan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Maka enggak ada syirik. Kalau udah enggak ada syirik, orang enggak mau ke dukun, enggak jadi dukun lagi. Kenapa orang datang ke dukun? Karena ada orang yang datang. Coba enggak ada yang datang. Siapa yang menganggap dia dukun? Karena ada lain datang, yang datang orang beriman, orang Islam. Yang jadi dukun orang Islam juga. Nah, pakai serban. Buru-buru hantu ya. Siti lagi. Ah, <coughs> Wala ibadatu illa ma ja'a bihi biha rasul. Rasulullah, coba ini. Tidak akan beribadah kecuali apa-apa yang didatangkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Tapi karena ini tidak diajarkan, tidak paham orang siapa Muhammad, apa yang dibawa Muhammad, bagaimana cara beriman kepada Muhammad. Akhirnya bagaimana? Bertebarlah bid'ah. Kita tegakkan sunnah. Kita tunjukkan sunnah karena mayoritas di kampung itu sudah salah, bid'ah, syirik. Apa katanya? Aneh kali kau baru ngaji sebulan dua bulan kau udah lagak pula kau. Nih, kayak seperti sekarang ini karena banyaknya orang perempuan nampakkan leher nampakkan kaki auratnya terbuka ke sana kemari pakaian ketat kayaknya nengok leher perempuan itu bukan dosa lagi ya apa enggak enggak ada orang nengok Masya Allah astagfirullah nampak leher perempuan kayaknya sudah biasa itu karena apa biasa yang rusak dari kita mulai lahir itu haram dosa itu ini lagi nampak pusat. Ini jibab gaul. Nah, ha, ada jibab gaul sekarang. Masuk ke dalam dulu jibabnya keluar. <laughs> Ini masuk ke dalam. Itu jibab gaul namanya. Model tahun 2008 ini lah tuh. <laughs> Dulu belum ada itu 2007 belum ada. Sekarang sudah masuk ke dalam. Disuruh longgar sekarang masuk ke dalam. Itu jibab gaul. Kenapa itu kejadian? Dia pakai jilbab bukan karena cintanya dengan Rasul. Bukan karena kepatuhannya kepada Rasul. Karena apa? Model. Ini model muslim. <laughs> Modelnya aja. Busana muslim ini jil pakaian islami. Inilah menurut dia. Bukan menurut Allah dan Rasul. Jadi disinilah diperlukan. Diajarkan. Kita ajak. Saudara, keluarga, anak, istri. Semua jiran tetangga untuk kenal dengan Rasul. Kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia bisa menyembah Allah. Dan bisa mencontoh Rasulullah. Karena dua dua ini dapat ancaman. Barang siapa menyembah Allah. Tetapi mengikuti tata cara yang tidak disyariatkan Allah. Siapa ini? Siapa? Dia beribadah kepada Allah. Tapi mengikuti tata cara yang tidak diajarkan Allah. Siapa ini? Muftadi. Muftadi itu beribadah kepada Allah. Mengikuti tata cara yang tidak diajarkan Allah. Kasih tahulah itu orang Muftadi. Pak bawa ke dari sahabat Bukhari. Bapak azan ini pakai selawat. Ini salah nih pak. Ini dalilnya pak. Tidak ada dulu di aman Rasul pakai selawat. Ini ada cepat. Apa katanya? Mata kau. Tidak <laughs> terima dia hadis. Hadis Bukhari kita bawa kitabnya. Kita suruh baca dicampakkan itu ke kepala kita. Nah itu dia. Kenapa enggak pernah dia belajar hadis di bangku sekolahnya? jadi profesor dulu kan nggak pernah belajar hadis Sudah profesor azan dia kita tunjukkan dia marah dia ini dia jadi itulah perlunya belajar hadis supaya tahu ibadah yang benar orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah dia menyembah Allah dia juga menyembah selain Allah siapa itu musyrik Orang musyrik dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Orang muwahhid, orang yang bertauhid adalah dia menyembah Allah mengikuti syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar. Al-mukmin al-muwahhid. Untuk orang menjadi muwahhid enggak bisa tiba-tiba kita bertauhid jin saladin bisa jadi orang bertauhid tidak bisa. Tidak ada hari ini bodoh bisa jadi pintar. Kenapa aku dapat ilham? <laughs> Enggak ada. Enggak ada nabi, para ulama-ulama al-sunnah. Dulu jahil, tiba-tiba jadi imam ada. Jadi jadi jadi alim, enggak ada. Hal ini bodoh, hadis besok-besok tiba-tiba jadi alim, enggak ada. Tapi kalau jadi dukun banyak. <laughs> dukun tiba-tiba kok bisa jadi dukun dia enggak tahu. Dari mana mimpi aku katanya. <laughs> Jatuh aku di tempat tidurku. <laughs> nah, ini dia. Bisa. Dukun bisa. Tapi kalau orang alim, Rasul saja. Rasul. 23 tahun lamanya mempelajari ini Al-Quran dan Sunnah 23 tahun kalau kuliah itu apa pangkatnya? kau gelarnya apa? Hah? 23 tahun kuliah jadi apa? kita dari pelawak setahun <laughs> jadi ulama. Gimana? Karena untuk menjadi dai dakwah ini bukan mudah ini. Jadi penyeru ini berat. Saya pun enggak terpaksa enggak enggak mau nih. <laughs> Berat ini tanggung jawabannya di hadapan Allah menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini bukan profesi. Apa profesi? Apa pekerjaan? Ustaz. <laughs> Ini bukan profesi nih. Enggak sama ni dengan doktor, profesor, ustaz. Enggak sama. Cuma beda ustaz di depan, profesor di belakang. Oh, di depan juga ya. Ha. Enggak nah. sama. Ini enggak sama, bukan profesi. Bukan pekerjaan ini. Seperti pekerjaan yang lain-lain. Tukang jam, tukang sate, tukang dakwah. <laughs> Enggak. Enggak sama ini. Bahwa, saya lupa bawa bukunya. Seorang sahih menerangkan untuk menjadi dai dalam juga usul salasa ada diterangkan itu. Ada diterangkan insyaallah. Ilam rahimakallahu annahu yujibu alaina arbaun masail. Nah, ha, situ diterangkan usul salasa yang ketiga bahwa untuk mau jadi dai mau mendakwakan Al-Qur'an dan Sunnah mau mengajak orang kepada Allah, kepada surga, menjauhkan dari neraka apa yang pertama? ilmu Setelah ilmu baru apa? Amal. Setelah amal baru dakwah. Jadi ilmu itu kewajiban. Menyampaikan ilmu itu kewajiban. Kalau dia sudah amalkan. Jadi sebelum beramal jangan dakwah. Allah sangat murka. Sangat banyak ayat Kaburamaktan indallahi antakuluna ma la taf'alun. Murka Allah kamu mengatakan tidak kamu perbuat sangat murka Allah sangat murka Allah kamu mengatakan tidak <coughs> kamu perbuat dalam surah al-baqarah atamuru dan nasa bil biri watan tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun apakah kamu suruh manusia berbuat baik kamu suruh salat kamu suruh bertauhid sedangkan dirimu kamu lupakan sedang kamu membaca kitab apakah kamu tak berfikir? Maksudnya ini kasar ini, kalimat ini. Tak berpikir, pikir itu kerja otak. Maksudnya Allah bilang, kamu suruh manusia berbuat baik, kamu lupakan dirimu, apakah kamu tak berotak? Nah, ha, bahasanya halus, apakah kamu tak berpikir? Ha, itu dia. Suruh orang berbuat baik. Ini kenapa Banyak dai, banyak ustaz hari ini tidak mencontohkan seperti yang dia sampaikan. Coba selidikinlah di rumah-rumah ustaz coba. Tengok anak istrinya Suruhnya orang pakai jilbab Anak istrinya keluar tanpa jilbab Tabu ramaktan Indallahi antakulu nama La tafalu Kita tuntut ilmu dari orang-orang yang dimurkai Allah Masya Allah Jadi dakwanya berat-berat dalam hadis kudsi lagi diterangkan Nanti di hari kiamat Ada satu kaum ya, Isi perutnya keluar dari mulutnya Berputar-putar di dalam neraka berteriak-teriak. Orang neraka berkata, kenapa orang ini masuk ke dalam surga? Eh, kenapa orang ini masuk ke dalam neraka? Apa katanya? Kusuruh kalian dulu berbuat baik dan kulupakan diriku. Jadi berat untuk dakwah ini berat. Bukan asal bisa ngomong jadi dakwah enggak. Ini ditanggung jawab dari Allah. Kenapa banyaknya penyimpangan di negeri kita ini? Banyaknya dai yang menyimpang itu telah diprediksi oleh Rasulullah dalam kitab ini juga Syekh Usama Salim bin Al-Hilali me, me, me, apa namanya menurunkan hadis ini tidak dapat dilihat saya enggak bacakan seluruhnya di sini dari Hujaifah bin Yaman juga beliau berkata orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan sedang aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena takut jangan-jangan menimpaku. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, kami dahulu berada di zaman jahiliyah dan keburukan. Lalu Allah memberikan kami kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya, dan apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Beliau menjawab, ya. <coughs> Dan ada padanya dukhan. Aku bertanya lagi, apakah dukhan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab Satu kaum yang mengikuti sunnah selain sunnahku Dan mengambil petunjuk selain petunjukku Coba ini, garis bawah Kaumun Yastanu nabi khairi sunnati Satu kaum yang mengambil sunnah Bukan sunnahku Wayahdu nabi khairi hadi Mengambil petunjuk bukan petunjukku Aku bertanya lagi Hmm kamu menganggap baik mereka dan kamu pun mengingkarinya. Dan aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Beliau menjawab, ya. Yaitu para da'i yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa menerima ajakan mereka, niscaya mereka menjerumuskan ke dalam neraka. Coba. Kaumun. Apa kata Rasulullah? Du'atun. Du'atun. Du'at du'atun itu jamak, jamak daripada dai. Maksudnya banyak. Ala abwabi jahannam. Du'at ada dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha fadafuha fadafuhu fiha. Barang siapa yang mendatangi ajakannya, maka dia akan nyampakkan ke dalam neraka jahanam. Maka kita ketika ditanya, Ustaz begini ada dalilnya Ustaz Ini bagaimana nih Ustaz Ya eh, gak apa-apalah sekali-sekali <laughs> Pelan-pelan lah Dan lain sebagainya Maka Ujepa bertanya lagi Aku bertanya Wahai Rasulullah Beritahu kami sifat-sifat mereka Beliau menjawab Mereka dari kaum kita Maksudnya dari umat Muhammad Dan berbicara dengan bahasa kita Menyampaikan Al-Quran juga Menyampaikan hadis juga Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah engkau, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemuinya? Maka beliau menjawab, berpegang teguhlah kamu pada jemaah muslimin dan imamnya. Ini bukan jemaah solat, bukan imam solat. Imam kaum muslimin. <coughs> Seperti Khalifah Umar, itu imam kaum muslimin. Aku bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada jemaah maupun imam? Beliau menjawab, hindari semua kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok itu. Pak ya. Tajilu tilka firqah, kelompok, golongan. Walaupun dengan menggigit pohon-pohon hingga kematian menjemputmu dalam keadaan seperti itu. Coba. Hindari semua kelompok. Jadi enggak boleh berkelompok. Berbangga dengan kelompok. Hmm. Jadi kejadian-kejadian ini itu ada du'a, yang mengajak kalau kita tanya ustaz ini lain, tanya ustaz ini lain, tanya ustaz ini lain. Maka tanya sama dia dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah. Tanya dalilnya kepada Qur'an dan sunnah. Karena wala ibadatu illa ma ja'a rasul. Tidak ada ibadah, tidak boleh beribadah kecuali apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa shahadatu yadkhul biha al-kuffar al-islam dan shahadah itu memasukkan orang kafir ke dalam Islam li'annahu mittahul jannah karena anak kunci surga eh, wa tudkhilu sahibul jannah idalam yang kuduha eh, binakdin kasirki au kalimatul kuffar <clears throat> dan memasukkan orang yang me meyakininya kalimat itulah ilaha illallah Muhammad Rasulullah <laughs> memasukkan orang ke dalam surga idalam yang kuduha apabila tidak dirusaknya tidak dirusaknya binaksin dengan perusak-perusak ada perusaknya apa perusaknya seperti syirik atau kalimat-kalimat kufar atau kalimat-kalimat kufar itu yang merusak daripada tauhid maka diajarkanlah para ulama-ulama membuat kitab-kitabnya menerangkan tentang supaya orang ngerti terhadap la ilaha illallah agar manusia tidak jatuh kepada syirik diterangkan bagaimana syarat-syarat Muhammad Rasulullah bagaimana yang membatalkan la ilaha illallah bagaimana yang membatalkan Muhammad Rasulullah apa tuntutan la ilaha illallah apa tuntutan Muhammad Rasulullah di kitab-kitab para ulama Karena kajian kita ini singkat, tidak mungkin kita detailkan satu persatu. Kita rinci satu persatu tidak mungkin. Apalagi ini sekedarnya menggantikan. Yang lalu telah kita terangkan surtu la ilaha illallah. Sampai nomor berapa? Nomor tiga. Apa yang pertama? Al-ilmu. Ini buat pertanyaan sedap juga ini. Tidak tahu jawab, jongkok kita buat. <laughs> ya, kemarin saya ngajar tajwid, saya suruh jongkok. Betul-betul ni Ustaz? Iya betul lah saya bilang. <laughs> Jongkok dia. Nanti kalau dibuat jongkok takut dia besok tak datang lagi. <laughs> Wah, sebesar Ustaz tu ngaji tahu dia suruhnya jongkok. <laughs> Malu dia, tak datang lagi. Nah, takut, apalagi suruh baca Quran. Coba baca dulu kita bilang. Tak datang dia. Nah, ini dia. Kenapa kita buat jongkok ni? Jadi yang berikutnya yang ke berapa? empat <coughs> yang kemarin apa yang terakhir Hah? alam kiat apa yang terakhir apa ya iklam ya ilmu yakin Hah? al kubul ya yang berikutnya kita lanjutkan adalah al ikiat <coughs> wal inkiadu wal istislamu lima dalat alaih wal inkiat tunduk wal istislamu limad dalat alaih menyerah tunduk dan menyerah tunduk menyerah ini arti Islam ini Islam itu artinya adalah <coughs> al istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bittaah wal ibtiadu anis syirki ah, itulah Islam itulah Islam Islam itu adalah tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah ah menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Jadi orang yang tidak mentauhidkan Allah itu belum mentauhidkan Allah. Atau dia mentauhidkan Allah tapi dia mentauhidkan yang lain selain Allah. Itu bukan orang Islam. Or, bukan orang Islam tapi Islam orang. Ada orang Islam, ada Islam orang ini. Gimana itu? Kalau Islam orang, Islamnya cocok-cocok dengan orangnya kan? <laughs> Nah, ini dia. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah dan tunduk wal inqiyadu lahu bittah tunduk kepada Allah dengan ketaat mentaatinya dengan ketaatan kepadanya tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya wa bittiadu an syirik dan menjauhi dari segala macam-macam bentuk perbuatan syirik itulah orang Islam ini aja ditanya di masyarakat Bapak Islam Pak iya sejak nenek moyang saya Islam apa arti Islam Pak ya Islam lah saya awak tanya Pak apa Islam? Artinya pak, ya Islam lah Ini dia. Tak tahu dia, tak paham Kenapa tak pernah belajar Belajar Tauhid yang benar Belajar Islam yang benar hmm. <clears throat> Itu dalilnya surah Al-Baqarah 112 Jadi yang keempat tadi adalah Ingkiat, tunduk Wal istislam menyerah lima dalat alaih bagi apa-apa yang ditunjukkan atasnya Ditunjukkan siapa ini? Ditunjukkan Allah. Kamu manusia harus begini. Ikuti begini. Ini tidak boleh begini. Tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kita harus tunduk kepada petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bangkang. Tidak boleh keras kepala. Tidak boleh menolak. Karena Allah sudah menerangkan, memerintahkan dalam surah Az-Zumar <coughs> ayat 54. Wa an wa unabi'u. wa anibu ila rabbikum wa aslamu lahu Udah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa aslamu lahu menyerahlah kamu kepadanya supaya menyerah jadi orang-orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan segala urusannya diatur Allah baik perkara dunianya maupun perkara akhiratnya jangan cari peraturan tersendiri itu bukan orang Islam itu Islam orang jadi dia tunduk. Menyerah. Tutup. Takbir aja dah menyerah kan. Kalau orang menyerah kayak mana? Ditodong itu. Ada di kau. Menyerah dia. Angkat tangan dia dua. Sama Allah juga demikian. Allah. Allah. Allahu Akbar. Coba. Allah yang maha. Akbar itu paling besar. Apanya yang besar? Jadi sudah menyerah. Untuk diapain? Diatur Allah. Jadi masalah dunia, masalah akhirat serahkan kepada Allah. Untuk mengetahui peraturan Allah, itulah dia perlu belajar. Belajar, belajar, belajar. Tuntut ilmu, tuntut, tuntut, tuntut. Wajib mempelajari ilmu tauhid fardu ain. Fardu ain. Jadi ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu ain. Ini fardu ain nih. Enggak dituntut merana sendiri sampai ke akhirat. Bukan main-main ini. Ini bukan kayak saya jual obat. Anda anda mau ikut terserah tidak, mau beli terserah enggak. Ini perduain, enggak dituntut celaka sendiri. Kita sudah sampaikan. Ini bukan bisnis ini. Enggak bisnis ini. Para ikhwan. Ini bukan bisnis. Enggak ada iming-iming ini. Kalau saya sampaikan sini saya dapat duit. Tanya panitianya saya dapat pangkat, dapat kedudukan, dijadikan ini. Tidak. Ini kewajiban. Kewajiban orang berilmu. Yang tahu tentang tauhid sampaikan. Mau terima tidak terima itu terserah dia. Mau dia ikut tak ikut itu terserah dia. Dia ikut dia yang beruntung. Kita wajib kewajiban kita hanya sampaikan. Oh enggak diikut dia marah kita. Tidak. Enggak usah ikut tak marah saya. Enggak ikut marah saya. Ini bukan masalah apa dengan tadi? Bukan bisnis. Kalau bisnis ialah udah dibeli jam saya, udah rusak dipulangkan lagi, minta pulang duit, marah saya. Ini mau cari perkara ini. Ini enggak. Mau ikut, mau taat kepada Allah, mau ikut kepada Rasul, ya bahagia, senang sendiri. Saya enggak ditanya hasil dakwah saya. Yang ditanya saya sampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah atau tidak. Itu yang saya pertanggungjawabkan di hadapan di hadapan Allah. Jadi menyerah, tunduk kepada Allah, masuk telinga kiri, jangan dikeluar-keluarkan lagi. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Tadi ngaji nak, kata bapaknya. Ngaji, wah di dakwah usuk pak, bagus sekali ya ah, hadiannya. Apa yang sahabatannya? Masalah tauhid pak. Apa isinya? Pokoknya tauhid lah pak, Tuhan sunnah. Pokoknya Tuhan sunnah lah. Ah, itu namanya masuk kiri, keluar kiri itu. Maka diingatlah apa yang kita sampaikan tadi hendaknya diingat. Karena Nabi begitu, sahabat-sahabatnya itu anak istrinya enggak banyak keluar, enggak ada universitas, enggak ada sekolah madrasah dulu. Tapi begitu mereka belajar kepada Nabi, mereka perhatikan senyum, senyap. Dengarkan yang keluar dari mulut Nabi, diingat. Enggak ada tulis gini, enggak ada alat perekam seperti ini, bisa diulang-ulang. Dengar. Selesai Nabi berkata, sebutkan satu-satu. Dapat mereka tidak ada kurang titik komanya. Coba. Mantapnya rekamannya seperti ini. Kita sudah dibantu rekaman, ditulis lagi, bisa ditanya apa ayatnya dalilnya yang disebutkan Ustaz. Pokoknya di Quran lah semuanya. <laughs> ini udah payah ini kok udah kayak gini. Nah, sudah kan hang aja lah. Payah nanti kalau udah hang. Ngaji lama-lama, ngaji-ngaji juga tapi nggak dapat, nggak berbekas dia dalam bentuk amalannya. Begitu juga. 10 tahun kita jumpa, begitu juga. <laughs> Ini Masya Allah lah ini orang seperti ini. Kita doakan aja rame-rame supaya dia dapat hidayah yang baik lah. Genius. <laughs> Karena ilmu itu buahnya diamalkan. Jangan dengar-dengar aja, itu namanya dengar tukang obat. <laughs> Tukang obat tiba aja bisa dengar. Mau... Enggak, ini masalah fardu ain. Kewajiban pribadi. Untuk ilmu tauhid. Karena dikubur yang mula-mula ditanya ini masalah tauhid. Bukan ditanya yang lain-lain, dikubur begitu beberapa langkah meninggalkan kubur tanya marabbuka. Sudah disahih. Sini pun ada permulaan diterangkan oleh Jabir bin <clears throat> Hmm. Man Man rabbuka? Man rabbuka? itu bisa diteka, di apa-apa di dunia. Marabuka ini kecil lah belajar tahu coba ini ditanya di kubur gampang. Marabuka Rabbi Allah, marabuka Rabbi Allah. Mati bisa jawab? Tidak. Kalau enggak pernah matanya, telinganya untuk dipergunakan mempelajari tauhid tidak bisa jawab. Walaupun dipakai speaker ke dalam kubur. Masukkan dalam kubur, taruh wayarnya ke depan. Nanti kalau ditanya tujuh langkah katanya apa berondok sikit delapan langkahnya. Wahai malaikat apa nih? Polan bin Polan, kau ditanya malaikat ini jawab Robbi Allah bilang. Enggak bisa, enggak dengar. Nah, ini dia. Jadi itulah gunanya belajar tauhid ini. Ai irji'u ila rabbikum wa itislamu lahu. Jadi maksud Allah tadi wa wa ani wa anibu ila rabbikum wa aslamu lahu adalah arji'u Kembalilah kamu kepada Rabb kamu. Segala permasalahan hidup dan kehidupan. Segala masalah din, muamalah, akidah. Kembalikan semuanya kepada Rabb kamu. Wa, wa istislamu lahu. Dan menyerahlah kamu kepadanya. Jadi apa yang sudah ditetapkan Allah. Apa yang sudah diputuskan Allah. enggak boleh dibantah. Ini kok begini ya Allah. <laughs> enggak bisa dibantah. Jilbab. Itu keputusan Allah. Perempuan pakai jilbab. Kenapa perempuan aja ya Allah yang disuruh pakai jilbab, laki-laki enggak? Enggak bisa, itu kita keputusan Allah di situ. Jilbab itu wajib. Enggak pakai jilbab ya berdosa. Jilbab pun ada syaratnya. Dengan ilmu. Mengetahui syarat-syarat jilbab itu dengan ilmu. Berjilbab tanpa ilmu, mardut. Bukan ketundukan kepada Allah. Menghina Allah. Perempuan berjilbab, tidak mengikuti tuntunan Allah. Ini menghina. Menghina Islam. Merusak Islam kita pun malu melihatnya. Malu. Ini orang bicara Islam, anak istrinya masih Allah. Coba. Kemana lagi? Mau bilang. Makanya para ulama-ulama dulu kalau ingin mau belajar ya dilihat-lihatnya ulama itu. Gurunya itu dilihat tengoknya keluarganya mungkin di rumah baru dia belajar. Ini fikih nih bagaimana yang dikisahkan Ustaz Ali pas kebetulan saya hadir di sini. Itu saya lupa namanya memang dalam ilmu tolah hadis itu, kisah-kisah orang perawi hadis. Dia mau belajar hadis. Bintiknya saya itu dulu, bukan belajar langsung. Rupanya saya itu manggili ayam, binatang dengan pasir itu. Kumpul ayam itu. Oh, ini saya ini suka kau bohong. Tidak mau dia belajar lagi sama dia. Coba. Baru itu. Apalagi keluarga. Masya Allah. Kalau ada orang yang tidak memakai ustaz-ustaz yang begitu, tidak jadi ustaz lagi dia kan. Coba. Takut dia jadi ustaz. Jadi ustaz ini bukan profesi ini. Bukan profesi. Mengajak orang ke jalan Allah. Oh kan ada pepatah ustaz, jadilah kamu seperti lilin, rela hancur demi penerangan orang lain. Itu pepatah sesat. Hmm, rela hancur demi orang lain. Tidak ada islam seperti itu. Ku ampusakum. Lihara dirimu wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Diri pelihara dulu, bukan oh, rela hancur demi orang lain tidak ada itu Islam. Itu pepatah sesat itu. Rela hancur. Islam enggak gitu. Bebas mau kita masuk neraka orang lain masuk surga? Mau. Anak istri kita masuk neraka, istri orang lain kita masuk ke surga? Mau. Gila ini, kami kan dakwah Ustaz. Kami dakwah ke sana kemari Ustaz. Ke sana udah ITB kami ini. <laughs> India, Thailand, Bangladesh sudah habis kan? ITB kan habis semua, putus kami rela untuk orang lain keluarganya bagaimana ditinggalkan, kenal Allah bisa baca Quran Masya Allah, kita lihat, kita berapa jumpai kita tanya wawancara ya orang-orang yang masuk ITB itu ada yang tidak bisa baca Quran coba Bagaimana menyembah Allah dia gak kenal kitab Allah? Gak kenal yang diperintah Allah, gak kenal larangan Allah. Dia katanya dakwah, mengajak orang, dia rela untuk mati, masuk neraka, orang lain masuk ke surga mau. Masya Allah. Maka katanya begitu. Kalau mau iman ikut kami, kalau mau ilmu ikut salafi. <laughs> ini pepatah sesat juga, ini banyak kali <laughs> pepatah sesat hari ini. Iya, heran kita. Dari mana dapat begini? Kalau mau beriman ya berilmu. Mana bisa orang berilmu tanpa beriman tanpa berilmu? Bisa rupanya. Memasuk Islam aja disadarkan dulu. Ashadu Allah. Itulah ilmu tuh. Diajarkan dulu ilmu. Coba dia ngotak sendiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Kayak nikah juga ijab tabul. <laughs> Itu diajarkan begitu. Diajarkan ilmunya dulu. Jadi ilmu duluan. Yang lalu kita terangkan ilmu. Maka ulama mengatakan syarat la ilaha illallah ilmu. Dengan ilmu fa'lam, perintah, fil amar, ilmulah, ketahuilah. Dalam ayat yang lain wala taqum ma laisa laka ilm, tidak boleh berkata apa janganlah kamu menyampaikan apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Tidak boleh menyampaikan apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu. Hmm, gimana ini? Sampai jam berapa ini? Hmm? Sampai jam 6. Udah satu jam ini. <laughs> Memang kalau penumpang itu biasanya selalu aja supir yang perlu diganti ya kan. <laughs> kalau jalan ke Jawa cobalah sendirian naik, naik, naik bus. Penumpangnya pernah ganti-ganti? Enggak ada penumpang ganti supir yang diganti. <laughs> Jadi kita lanjutkan berapa udah? <coughs> kita singkat aja lah. Yang kelima. <coughs> Asyidku al-munafiu lil-kazab. <coughs> Benar. Membuang segala keraguan. Benar asidku benar. Lawan benar ini kaza pendusta. Wahwa ayakuluha asidkan min kalbihi. Ayakuluha dia mengatakannya asidkan benar dari hatinya. Mengucapkan la ilaha illallah itu bukan karena cari jodoh. Bukan karena ngaji salat itu karena ada akuan salati. Atau akuan salati itu rajin ngaji karena ada ikuan salati. Didekati bapak-bapaknya salafi biar dapat anaknya salafi. <laughs> Bukan seperti itu. <laughs> Misalnya ini, kalau berada betul-betul mungkin enggak <laughs> tahu lah saya. Mana eh, tahu dia betul-betul, mana tahu. Jadi bukan seperti itu. Enggak dikasih anaknya, ah, oh, tak ber seorang salafi. Salafi aku enggak diperhatikannya aku katanya. Ada yang kayak gitu. Ada yang gini. Enggak perlu ngaji katanya, enggak pakai guru. Rupanya dia minta diperhatikan. Kita enggak tahu lah siapa, mana tahu kita di sini banyak kawan mau diperhatikan semua. Kita enggak tahu dah bertahun-tahun rupanya dia cari-cari, enggak dapat juga, enggak bilang juga. Wah, enggak bereslah orang salafi, kita enggak diperhatikannya. nah, <laughs> ini dia. Jadi, menyucapkan itu sidokon, bukan cari yang lain-lain. Benar. Uh, ah, Ayyakuluha sidokon min qalbihi. Benar dari hatinya. Benar dari hatinya dari jiwanya, bukan tuntutan orang lain, bukan tuntutan keluarganya, tuntutan jiwanya butuh mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Butuh sama itu dia. Dia yang butuh. Sampai-sampai seorang sahabiah saya lupa namanya ya, istri Abu Talha ya. Ya. Maharnya itu adalah Islamnya Abu Talha. Karena Abu Talha orang kufar. Aku mahu kau nikahi Tapi kau masuk Islam Islam Islamnya itulah mahar ha, Salah itulah kisahnya Abu Talha Jadi begitulah para akuat dulu Kuatnya megang Islam itu Bukan dia yang masuk agama lain ha, Ini terbalik pula ni Pindah untuk agama lain ha. <clears throat> Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 Alam ahasibannal Alam ahasibannal alam asiban nasu ayat ruku kulu aman wahum la yustanun walakat fatana ladina min qablihim Walayak laman allahu ladina sabiku sadaku Walayak laman al-kadibin sebab di ujung ini apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan beriman kami beriman kami beriman sebelum mereka diuji walakat fatana ladina min qablihim dan sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang dari sebelum mereka apa gunanya ujian itu dari Allah? Fala ya'lamunallahu alladziina sadaku agar kami agar Allah mengetahui orang-orang yang benar beriman, orang-orang yang benar beriman wala ya'lamunal kadzibin dan orang-orang yang pendusta. Apa ujian Allah? Apa ujian Allah? Apa manusia diuji di bumi ini? Apa ujiannya? Al-Quran Sunnah itu ujian yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, luluslah dia jadi orang beriman. Yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, buat bid'ah, buat siri, gagalah dia orang beriman. Walaupun Madi'in sama, Madi'in Islam. Nah, ha. tapi mutunya berbeda. Satu Islamnya asli, satu Islamnya suntuloyo. Palsu. Kan sekarang orang suka yang palsu pula. Mata palsu, suka. Nah gigi palsu, hidung palsu, sampai Islamnya Islam palsu. Hmm. Yang palsu-palsu disukai orang, yang asli payah pak mahal. Carinya <laughs> payah, nah, itulah. Mau yang mudah-mudah aja. Kalau istri palsu mau, <laughs> nggak mau kan? Nah, hmm. ini dia. Jadi ujian Allah itu adalah Al-Quran larangan dan perintah itu ujian. Untuk apa ujian? Kalau ini anak-anak kampus ini ujian, untuk apa ujian? Untuk apa ujian? Untuk naik tingkatan. Kalau yang tidak di kampus, tidak sekolah, ada ujian. Kalau yang tidak beriman, ada ujian. Tidak ada. Apa yang mau dinaikkan? Udah kafir. Jadi orang kafir itu tidak ada ujiannya lagi. Karena walayak lamanal kadibin. Agar kami mengetahui, kata Allah, mana orang-orang yang pendusta. Jadi orang yang beriman yang tahu syarat la ilaha illallah yang ittiba ila sunnah para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang pendusta. Maka ucapan orang beriman itu benar. Orang beriman maksiat mungkin, tapi orang beriman pendusta tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka enggak ada istilah di Islam ini pura-pura, nyamar, pura-pura Islam aja lah, pura-pura salafi. Enggak ada. Dalam ayat yang lain, ini hadis, hadis mutafakun alaih, Muhammad Ras Muhammadan. Hmm. Oh, hadis yang lain ini. Man mamin ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allah ala nar. Coba ini. Mutafakun alaih. Mamin ahadin manusia mana saja yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi benar dari hatinya benar diucapkan itu dari hatinya illa harramahullah ala nar kecuali Allah haramkan atasnya neraka coba itu aja yang diucapkan enggak ada yang lain enggak ada di sini salat puasa zakat haji tidak ada yang lain itu aja di depan tapi betul, betul, betul. Tidak ada sirik. Tidak tercampur dengan sirik besar. Tidak campur dengan sirik kecil. Mungkin maksiat, mungkin. Tapi benar diucapkannya itu. Dakhalan haramallahu 'alan nar. Allah haramkan atasnya neraka. Cobalah ini, benar ini. Ucapan Rasulullah ini. Jadi benar ucapan. Kalau benar ucapannya itu, ibadahnya bisa benar. Karena rusaknya akarnya itu, maka buah itu jadi rusak, busuk. Akarnya itu apa? Akar orang beriman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu benar, amalnya benar. Pikirannya benar. Matanya benar. Yang didengar juga benar. Kalau itu rusak, coba. Mana bisa benar melihat? Kata Nabi, sekali itu rezeki bagi kamu, dua kalinya pepalingkan, ya kan? Astagfirullah, jauhkan. Dia enggak, sekarang ini enggak. Karena enggak benar, astagfirullah. <laughs> Harus panjang terus, astagfirullah. Sekalinya, Ustaz. Tapi enggak berkedip-kedip dia. Ya. <laughs> Itu aja. Ha, ini dia. Ini susah. Karena enggak benar. Hmm. Benar. Kata Rasul benar. Illa haramullah ala nar. Kecuali Allah haramkan atas neraka. Jadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul itu benar bukan asal bunyi. Asbun saja, asal bunyi. Ikut-ikutan. Yang terakhir. Eh, belum lagi yang terakhir. Yang keenam. Yang keenam ya. Al-ikhlas. Ikhlas sudah? Belum. belum. Ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amal bis solihin niat an jami sawabis syirki. Itulah ikhlas. Ikhlas itu adalah tasfiyatul amal membersihkan segala amal bisolihin niat dengan memperbaiki niat membersihkan niat dari segala macam-macam syirik itu ikhlas lawan daripada ikhlas itu sombong sombong itu apa? batarul ha' wa khamtunas batarul ha' apa tu? Menolak kebenaran, merendahkan manusia. Jadi bukan sombong kalau orang dipanggil enggak dengar. Ha, Mirja, jalan aja dia. Mirja, teriak awak. Dia juga sampai berteriak, sampai habis berteriak leher, dia jalan terus. Itu bukan sombong. Mungkin tak dengar dia. <laughs> Kalau di sininya, dia jalan. Kalau pula dibaca asik pula, bisa nangis itu. Bisa nangis itu. Kita dengar kalau tahu bahasa Arab, baca borotal, bisa nangis, tidak dengar yang lain. Dipanggil berteriak-teriak di sana saja. Itu bukan oh, sombong. Ha, ini sombong dia orangnya. Bukan sombong. Sombong itu batarul hak. Mungkin dia peka. Bisa jadi ya kan. Tidak <laughs> dengar. Bisa jadi orang peka. Mungkin orang peka. Mungkin. Tidak dengar dipanggil itu. Diredakkan meriam di telinga. Kalau dah peka. Tidak dengar itu. Ha. Jadi yang sombong itu menolak kebenaran. Batarul hak. Ini kebenaran pak. Ini dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini bapak sholat tangannya di sini salah nih pak. Ini dalilnya pak ini sholat satu pak. Ini kitabnya pak. Makan kaulah kitab itu. itu sombong. Sombong itu. Di mana kau belajar? Mana banyak uban kita tadi? Siapa duluan kita makan garam? Siapa banyak makan garam katanya ha gitu. Itu bukan bukan bukan sifat orang beriman itu sombong, batarha, menolak kebenaran. Wa khamtunas. Khamtunas merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Ditolak kebenaran direndahkan. Tidak ada lagi orang yang tahu di sini kecuali katanya sombong. Tengok, kau tengok gelarku ni. Sudah berapa miliar habis uang ini. <laughs> Kau pula enggak tamat mana-mana kau <laughs> tidak level lah. Nah, <laughs> ini ha, dia tu sombong. Batarha. Jadi ini enggak boleh sombong. Dilarang. Walau kepada orang tua kita tidak boleh sombong. Apalagi ya kepada orang tua. Jadi ikhlas. Membersihkan amal dengan memperbaiki niat. Bagaimana membersihkan amal? Bagaimana memperbaiki niat? Itulah dia belajar tauhid. Baru bisa bagus niat seseorang. Orang yang tauhidnya rusak tidak akan bisa bagus amalnya. Tidak bisa bagus. Kalau dukun itu mau sholat kayak manapun usuknya enggak bisa diterima itu. Kalau enggak dia tobat berhenti jadi dukunnya. Karena man ata'arofan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kadzdzaba bima anzala ala Muhammad. Barang siapa man ata'arofan barang siapa datang kepada dukun au kahinan atau tukang sihir datang aja dilarang, datang. Fasaddaqahu bima yakul membenarkan yang dikatakannya. Datang membenarkan apa yang dikatakannya. Faqad kafara bima anza udzila ala Muhammad. Sungguh telah ingkar, telah kafir dengan apa yang diturunkan atas Muhammad. Jadi enggak boleh datang. Menjuki aja enggak boleh. Mana rumah dukun sini, Dek? <laughs> Oh, ini Pak. Oh, ininya. Jangan tunjuki orang kalau nanya ke tempat kemaksiatan. Jangan tunjuki, dilarang. Enggak boleh tunjuki. Dan menceritakan fasilitas maksiat sama orang tidak boleh di sana itu tempatnya ini, ini, ini, ini. Tidak boleh diceritakan sama orang. Kalau dia leman, imannya lagi lemah, datang dia itu. Sebab dari kita ilmunya. Tidak boleh dikasih tahu. Yang buruk, buruk itu jangan dikasih tahu sama dia. Yang baunya ngaji salafin, mujid dakwah, sana mujid muklisin, mujid muslimin. Itu boleh, silakan. Oh ini enggak, ini enggak bagus ini. Jangan tunjukkan mengajar enggak bagus apa dia. Aku mau tahu yang enggak bagus. Bagus juga hanya bodoh dia tuh berarti. Coba. <laughs> Jangan tunjukkan ngaji yang rusak sama orang. Ngaji yang baik-baik aja lah. Di mana ngaji kayak gini? Enggak tahu aku ngaji yang kayak gini, Pak. Yang mengatakan manunggalin kalau Gusti coba. Allah bertampur dengan dirinya orang tarikat. Allah itu bersatu dengan dirinya. Manunggalin kalau Gusti katanya. Kalau dia berbuat, ujung-ujung orang tarikat pun jadi Tuhan dia zikirnya bukan subhanallah lagi tapi subhani maha suci saya maha suci saya coba itu tarikat maka sesat kenapa enggak belajar tauhid tauhidnya rusak seluruh orang aliran yang rusak karena rusaknya tauhidnya pondasinya telah rusak enggak bagus membangun pondasinya banyak campuran pasir banyak virus yang masuk oh enggak apa-apa lah Ustaz yang penting kan kami isinya <laughs> yang kalian pelajari kan kulitnya aja, kali isinya. Itu tandanya bodohnya nampak. Iyalah, kalau beli durian saya bilang mana yang mau? Kulit durian apa isi durian? Kulit sama isi. Oh, enggak penting Ustaz, kami perlu isinya. Tumpuk-tumpuk durian taruh di meja. Enggak ada nawar pun orang enggak ada. Datang lalat lah paling. Gila ini. Baru sekali dah kulihat orang <laughs> jual durian ditumpuk-tumpuk. Enggak ada. Jadi kulit sama isi perlu. Islam itu tidak bisa dipisahkan mana kulit, mana isi. Saling dia berkait antara ruh dengan jasad. Baru namanya manu, manusia. Kalau sudah berpisah, tidak ada lagi namanya manusia. Apa namanya? Mendiang. <laughs> mendiang, sudah sama gelarnya mendiang. Itulah contohnya. Harus bercampur kulit sama isi. Ini, isi sama kulit. Mana yang perlu ini? Oh aku perlu isinya aja, taruh pakai tempurung. kalau <laughs> mau isinya aja, ambil tempurung taruhkan sama dia. Mau suruh minum dia kalau mau. Enggak mau minum, enggak ada harganya lagi air ini. Taruh di tempurung ini air aqua ini enggak ada harganya. Dikasih aja enggak mau. Kasih. Ini Pak air minum aqua gratis pakai tempurung. <laughs> Udah gila Pak ini. Walaupun kita pakai serban penampilannya bagus, udah gila ada orang pakai serban ini. Dikasih minum aqua pakai tempurung ini. Bertapi yang membaguskan isi itu apa? Kulit. Bagusnya kulit, bagusnya isi. Penampilannya bagus perempuan pakai jilbab, itu menandakan baguslah orangnya. Walaupun nanti ada yang lain itu babnya lain, tapi sudah nampak dia ciri-ciri orang bagus. Ciri-ciri wanita soleha, ciri-ciri laki-laki soleh. Udah nampak ciri-cirinya, baru satu ciri-cirinya. Ketaatannya udah penyerahan mengatur kulitnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak. Tapi kalau kulit dia agak nampak, Kita bilang bagus isinya. Siapa bilang kalau kuin itu banyak busuknya di depan, di dalamnya isinya bagus? Enggak penting aku Pak, aku yang penting isinya. Pilihlah kuin atau durian yang banyak bolong-bolongnya. Nah, itu dia. Jadi bagusnya kulit, bagusnya isi. Atau kita beli beras, saya bilang, "Oh, enggak perlu aku Pak, aku yang penting isinya." Bocori kulitnya. Pikul suruh dia. Sampai kurma tinggal apanya? tinggal guninya berarti tumpah di jalan jadi gak guna goni ada mau beli goni aja gak ada gunanya jadi itu dia jadi Islam itu tidak bisa dipisah-pisahkan mana kulit dan mana isi jadi harus ikhlas menerima semua yang diperintahkan Allah karena Allah dan nabinya tidak pernah memisahkan mana kulit mana isi wa qala ta'ala fi suratul anbiya ayat yang kelima wa ma umiru ila liya'budun wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin wa ma umiru dan tidaklah aku memerintahkan illa liya'budun memerintahkanmu memerintahkan kamu illa liya'budun kecuali untuk menyembah Allah enggak ada perintah Allah yang lain wa ma umiru aku tidak memerintahkan kecuali untuk menyembahku menyembah Allah mukhlisina daudin dengan ikhlas coba. Allah tidak menyuruh dengan yang lain. Cara yang dibuat Allah adalah caranya ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Membersihkan amal dengan segala macam disolihin niat dengan memperbaiki niat. Niat kita beribadah menyembah Allah itu hanya untuk untuk Allah mukhlisina lahudin menyerah mengikhlaskan din menyerahkan kita itu diatur Islam maksudnya menyerahkan diri kita diatur Islam yang luar yang dalam yang kulit yang isi diserahkan kepada Allah. Itulah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh, pelajarin, jangan kulitnya aja, atau jangan isinya aja. Kulit dan isi. Tauhid, pelajarin, sunnah pelajarin, Al-Qur'an pelajarin, jangan dipisah-pisahkan. Wah aku kalau ini mau aku, kalau ini enggak. Kalau jikir bersama aku paling hobi aku. Kalau ini ngaji tauhid, daurah-daurah tauhid ini eh, alergi yang enggak, enggak level katanya. Ini membeda-bedakan. Disuruh menerima beribadah kepada Allah ikhlas, mengikhlaskan din. Waqala sallallahu alaihi wasallam As'adun nas bisafati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi ah coba ini as'adun nas bisafati as'ad yang dekat paling as'ad di asmaul fadil yang paling dekat manusia dengan syafaatku man qala barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan ikhlas dari hatinya atau dari dirinya coba dekat dengan syafaat Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ikhlas. Jadi ikhlas ini susah ini, bukan mudah mengucapkan ikhlas ini. Jadi ini kalimat yang diucapkan untuk ikhlas, bukan dilagu-lagukan ya, enggak boleh dilagukan ini. Kalimat la ilaha illallah enggak boleh dilagukan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. <laughs> Masya Allah. Ini tak boleh ni. Atau orang Islam juga yang beli ini. Heran kita tengoknya. Jadi tak boleh kalimat ni lagu itu menghina itu. Kalimat penghinaan. Coba nyanyi dengan mengucapkan kalimat yang di yang diagungkan oleh Rasulullah dengan cara yang menyelisi, yang dilarang oleh Rasulullah. Dia ucapkan kalimat itu dengan cara yang dilarang Rasulullah. Berjoget-joget, wah dilarang itu. Coba baca Quran berjoget-joget kita usah banyak-banyak kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Jeng jeng jeng jeng jeng Enggak bilang Apa kata orang Gila tuh menghina Islam Pasti dia bilang orang begitu Tapi kalau dijanjikan La ilahi maka enggak dibilang menghina Makanya telah ada banyak yang hang sekarang Enggak <laughs> tahu lagi dia mana yang Yang benar mana yang salah Kacamatanya sudah rubah Enggak dapat enggak ada kacamatanya Kacamata hitam semua Nampaknya terang semua Kalau ada hitam kan Nah ini dia Berikutnya hadis, tadi hadis riwayat Bukhari dalam jilid 1 halaman nomor yang 193. Yang berikutnya ini hadis eh, dari siapa ini? Hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan innallaha haram ha, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka mengqala barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya bertaki bidzalika dia ucapkan kalimat itu karena mengharapkan wajah Allah azza wajalla. Itu dia. Banyak hadis-hadis yang lain yang mendukungnya. Yang terakhir pada sore hari ini banyak juga lagi nih. Kemana enggak bisa habis. Hah? Enggak siap nih. <laughs> Enggak usah diterangkan aja lah ya. Yang ketujuh ini adalah al-mahabbah lihajil kalimah at-taibah. Cinta dengan kalimat tersebut. Jidduhu adalah <clears throat> eh, tarkuhu. Lawan daripada cinta adalah membencinya, meninggalkannya. Walimma iktadat wadalat alaihi. Tanda dia cinta itu adalah e, <clears throat> mengikuti bagi mengikuti apa-apa yang ditunjukkannya cinta dia kepada Allah, dia akan mengikuti apa-apa yang ditunjuki Allah. Dia akan mengikuti apa-apa yang ditunjuki Allah. Wali ahliha amalin biha multazimin bisuruti bisurutiha. Uh, <clears throat> dia akan beramal. Dia beramal dengan apa-apa yang dituntuti, yang di yang diinginkan oleh syarat la ilaha illallah, multazimin selamanya. Multazimin selamanya bukan pakai masa. Masa di masjid dakwah dia multazimin ila sunnah. Ketika di sini dia berpegang teguh dengan sunnah, pulang ke rumahnya sudah berubah. Selama kuliah berapa tahun di sini? Berapa tahun kuliah? Empat tahun rajin menjadi salaf. Pulang mungkin jadi pejabat hilang salapnya. Pulang kampung hilang salafnya tinggal di masjid dakwah aja. Ini kejadian juga para akhwat saya jumpai dulu. Waktu saya ngajar di Sabat. Saya, biasa saya ngaji jam 2, datang saya jam 1. Biasa jam 2, jam 2, jam 2 datang. Ngajinya pindah-pindah rumah. Terus ke rumah-rumah istri-istri ikhwan itulah. Banyak datang jam 1, Assalamualaikum. Keluar dia tanpa pakai jilbab. Assalamualaikum. Eh, Ustaz! Kata saja. Baru dia pakai jilbab. Coba. Kalau enggak datang yang Ustaz, rupanya kenapa? Biasa aja. Nah, ini tengok. Enggak multazimin pakai jilbab, nutup aurat. Juga laki-laki begitu. Pulang ke rumah udah pakai tanah pendek dia lari-lari. Sama <laughs> itu, kalau perempuan dilarang buka aurat, laki-laki dilarang juga buka aurat. Bukan berarti laki-laki boleh. Pakai tanah pendek, perempuan dilarang keluar lari-lari, laki-laki boleh. Haram itu. Sama haram kedudukannya. Kalau perempuan dilarang membukakan bentuk tubuhnya, Laki-laki pun dilarang membukakan bentuk tubuhnya. Sama dia. Maka berbusana itu dengan tuntunan sunnah. Dengan tuntunan apa yang diterangkan oleh Allah. Itu ada tuntunannya semua. Tidak ada atau jadi. Atau jadi pakaian. Ini pakaian dikasih orang ini Ustaz. Katanya pula. Oh, ya. Itu bukan alasan kita meninggalkan sunnah pakaian dikasih orang. Kalau tidak cocok dengan sunnah, ya jangan pakai. Pakai di rumah, bolehlah. Kita sendiri yang lihat. Kalau kita sendiri yang lihat, enggak ada aurat untuk kita sendiri. Kan begitu. Jadi cinta dengan kalimat itu. Mengikuti apa-apa yang ditujukannya. Multazimin. Disurutiha. Iltizam dia dengan syarat-syarat la ilaha illallah itu. Iltizam. Dia pegang teguh. Tidak mengenal masa, waktu, di mana saja. Dia akan iltizam. Mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Dan apa yang diperintahkan Rasul. Wa bu'di ma nakdi jalika. Wa bu'di ma nakdi jalika. Membenci apa-apa yang menyelisihinya. Dibenci apa-apa yang menyelisihinya. Benci itu ke mana? Jauhi. Men, men ra'a mungkaran fal ghair bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi wa huwa ada'aful iman. Bab qalbi ini maksudnya jauhi. Jauhi dia. Awak bencinya, aku bencinya astagfirullahaladzim. Tapi di situ juga. Itu bukan benci. Itu bukan benci Benci-benci rindu <laughs> Benci-benci rindu dia Wa wa minan nasi may yattakhidu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah wa alladziina aamanu asaddu hubbalillah surah al-baqarah ayat 165 dan sebagian manusia ada yang yattakhidu min dunillah <coughs> mengambil menyembah dari selain Allah andada yuhibbunah tandingan-tandingan dia menyembah Allah dia juga sembah selain Allah dia ambil tandingan-tandingan. Kahubil lah dia cinta itu sebagaimana dia mencintai Allah. Coba lah. Dia cintai Allah, dia juga mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah sama. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Jadi orang-orang yang beriman kata Allah asaddu hubbalillah. Sangat cinta kepada Allah. Di sini diterangkan andada itu adalah saroka, buat-buat syirik. Jadi dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ada hadis Nabi salasu salah salasu mengkunna fihi wajadu bihinna halawatil iman ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilahi bima siwahuma wa ayyuhibul mar'u la yuhibu ilallah wa ayyakrahu ay ya'udu fi kufri ba'da id anqadahu Allah min kama yakrahu ay ay yuqadafu finnar hadis mutafakun alaih ada paham hadisnya? paham? paham kau sudah diartikan nih? Kita lanjutkan yang ke-8. Apa belum? Salah sumangkuna fihi wajadatul bihi alawatin. Ada tiga manusia, tiga kelompok manusia akan merasakan manisnya iman. Halawatul iman, manisnya iman. Bagaimana manisnya iman, kelezatan iman itu. Ayakunullah wa rasulullah ahabba ila ilahi bima siwahuma. Yang pertama syaratnya, kalau dia mau merasakan manisnya iman, ayakunullah dia jadikan Allah dan rasulnya lebih dia cintai ahabba. Ahabba itu asma'u tabdil dalam bahasa Arab paling akbar, paling besar. Ahabba paling dia cintai, tidak ada yang lebih dicintainya lagi. Ilahi mimma siwahuma dari dari keduanya, keduanya kalimat tersebut, Allah dan Rasulnya. Coba kita mau merasakan manisnya iman, cintailah Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada yang lainnya. Yang kedua, wa ayyuhibul mar'u la yuhibbu illallah. Dia cintai seseorang karena cintanya kepada Allah. Coba. Dia cintai seseorang, kita berkawan sama seorang itu karena cinta kita kepada Allah. Akrab sama seorang karena akrabnya kepada Allah. Kita jauhi dia karena dia menjauhi Allah. Cinta kepada orang tua, cinta kepada siapa saja karena cintanya kepada Allah. Jangan karena cintanya karena ulah. Karena Allah. Karena ulah bisa cinta juga kadang-kadang orang ini. Wa ayyakrahu ayyaudu fil kufar ba'da iz'am qadahu dia benci kepada kekufuran <clears throat> setelah dia ditunjuki Allah dia benci kepada kekufuran setelah dia ditunjuki Allah kama yakrahu sebagaimana dia bencinya untuk dicampakkan ke dalam api takutnya dia ke dalam api takutnya dia berbuat maksiat kepada Allah sebagaimana takutnya dia dicampakkan ke dalam api takutnya dia dibakar oleh api coba yang terakhir ayyukufu ay ayyukaffiru bitawaid wahia makbudat min dunillah mengingkari segala macam tauhid wahia makbudat min dunillah adalah segala yang disembah dari selain Allah wa yu'min billah dan beriman dengan Allah uh, wa mu uh, wa ma'buda bihaq menyembah Allah dengan benar fama yakfur bi tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta lan lam fisa malaha surat al-baqarah ayat 256 Barang siapa mengingkari tauhid dan beriman dengan Allah, sungguh-sungguh dia telah berpegang dengan ikatan yang paling kuat lan pisau malaha yang tidak pernah akan putus selama-lamanya. Mengqala la ilaha illallah wa kufru bima yu'badu min dunillah harama harama maluhu wa dima'uhu. Rawahu Muslim. Ini sudah kita pelajari pada waktu kita menerangkan hadis arba'in. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar dengan apa yang disembah dari selain Allah, diharamkan Allah hartanya dan darahnya. Jadi Allah mengharamkan hartanya dan darahnya bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi demikian saja kajian kita pada uh, sore hari ini. Kepada Allah kita mohon ampun kalau ada yang mau bertanya ya dapat dipertanyakan. Uh, ada yang mau bertanya? Uh <clears throat> Ustaz uh, eh, Standarnya anak perempuan diwajibkan Untuk memakai jilbab umur berapa tahun Tahunnya enggak ada standar Enggak ada standar kayak kereta Ada tahun ini Tahun ini enggak ada standar Kalau dia sudah balik atau mumayit Wajib dia pakai Jilbab Jadi enggak ada standarnya Tahun berapa, umur berapa tahun Mungkin kalau ada dia 4 tahun dan mumayit Genius Mungkin badannya besar Bisa Membahayakan juga dia kalau tanpa jilbab keluar rumah Enggak aman dia dari fitnah Wajib dia walaupun 4 tahun Dia sudah mumayit Akan tapi walaupun dia belum balik Belum mumayit Itu dididik untuk pakai jilbab tidak bisa anak sudah besar disuruh pakai jilbab kalau tidak dididik dari kecil. Kita sudah banyak jumpai kasus rumah tangga komplain. Karena dia cari suami, dia cari istri yang tidak pakai jilbab dijumpainya. Baru lapor sama kita. Baru lapor. Komplain harus pelan. Tidak bisa pakai jilbab kaya dek kalau enggak abang serikan. Tidak bisa. Itu bukan dakwah. Itu gertak namanya doktrin. Jadi memakai jilbab itu umurnya relatif, tergantung anaknya. Kalau kecil pun dia enggak aman keluar rumah, dia wajib pakai jilbab. Atau dia dah mumayyiz. Jadi dididik. Kata Rasulullah suruh anakmu salat umur 7 tahun. Kalau batasan hadis. Maksudnya 7 tahun salat, kalau bagaimana pakaian salat, begitulah pakaian di luar salat. Sedangkan solat disuruh pakai jilbab, mungkin orang solat bermaksiat. Hah? Tak mungkin orang bermaksiat. Begitulah pakaian wanita muslim di luar solat. Ketika dia solat, jilbab eh, dengan beberapa syarat tidak seperti telekung hari ini. Telekung hari ini banyak yang mukhalif menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tembus pandang. Itu nggak boleh itu dipakai. Haram itu. Kita lihat beberapa telkung-telkung wanita sulamannya yang banyak, tapi kainnya tipis. Tembus nampak lehernya, nampak rambutnya, warna apa rambutnya, warna apa kerabunya dipakai, nampak semua. Itu bukan jilbab. Nah, itu jilbab karena apa? dipakai itu karena <clears throat> hemat biaya. Nah, tapi tidak didasari ilmu syar'i. Jadi umur yang ditentukan oleh Rasul tidak ada, tergantung kepada jenis anaknya ini. Hmm, ada yang lain? Ada? Tiga kali udah tutup lagi. Udah dua kali nih ya, bilang adanya. Ya. Akan Pak Banes? Tiga kali kita assalamualaikum enggak bertamu ke rumah orang, sudah enggak boleh lagi kita teriak-teriak kan. Buka pintu, <laughs> kan enggak boleh. <laughs> Ini sudah dua kali nih. Enggak ada? Nah, kita cukupkan sampai sini. Bagi Allah kita mohon ampun. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.